บุ๊กทูแปดสิบแปดโอยเตนตยอยตุอดีตการของกริยาช่วยสอง passado dos verbos modais dois ลูกชายของดิฉันไม่อยากเล่นตุ๊กตา O meu filho não queria brincar com a boneca ลูกสาวของดิฉันไม่อยากเล่นฟุตบอล A minha filha não queria jogar bola สามีของดิฉันไม่อยากเล่นหมากรุกกับดิฉัน A minha mulher não queria jogar xadrez comigo ลูกๆของดิฉันไม่อยากไปเดินเล่น Os meus filhos não queriam passear พวกเขาไม่อยากจัดห้อง Eles não queriam arrumar o quarto พวกเขาไม่อยากไปนอน Eles não queriam ir para a cama เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศครีม Ele não podia comer gelado เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานช็อกโกแลต Ele não podia comer chocolate. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานของหวาน Ele não podia comer bombons. ดิฉันได้รับอนุญาตให้ขอพร Eu podia desejar qualquer coisa. ดิฉันได้รับอนุญาตให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุด Eu podia comprar um vestido. ดิฉันได้รับอนุญาตให้หยิบช็อกโกแลต Eu podia tirar um chocolate. คุณสูบบุหรี่บนเครื่องบินได้หรือ Você podia fumar no avião? คุณดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรือ Você podia beber cerveja no hospital? คุณนำสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือ Você podia levar o cão para o hotel? ในช่วงพักร้อนเด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลา Nas férias, as crianças podiam ficar na rua até tarde. พวกเขาเล่นที่สนามได้นาน Elas podiam jogar muito tempo no pátio. พวกเขาได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้ Elas podiam ficar acordadas até tarde.